Aaronse seens Nadab en Abi het gleender koole in hulle vierpanne gesit en weer ook daarover gesprinkel. Op die manier was hulle ongehoorzaam aan die Heere, omdat hulle een ander soort vier voor hom gebrand het as wat die Heere beveel het. Vier het van die Heere afgekom en hulle verbrand en hulle is daarvoor die Heere dood. Mooses sê toe vir Aaron, dit is wat die Heere bedoel het toe hy gesê het, wie tot mijn nader, moet besef ek is heilig. Ik word geëer voor die hele volk. Aaron het net stilgeblei, Mooses het toe vir Masal en Elisafan, twee neefs van Aaron, die seens van Aaron sy oom Isiel, geroep en gesê, kom en dra die lichame van jelle familielede weg van die heiligdom na een plek buiten die kamp. Hulle het na vore gekom en hulle en hulle priesterkleren weggedra na een plek buiten die kamp soos Mooses beveel het. Mooses sê toe vir Aaron en sy seens Eleazar en Itamar, Moet nie rou dier jylle haare los te laat hang of dier jylle kleren te skeer nie. As jylle dit doen, sal jylle sterf en sal die Heere kwaad word vir die hele gemeenskap van Israël. Die rest van die Israëlite, jylle familielede, mag echter rou oor Nadab en Abi wat die Heere met vier verteer het. Maar jylle mag glad nie die ingang van die tent van ontmoeting verlaat nie. Jylle sal met die dood gestraf word as jylle dit doen, want die Heere se sal is op jylle. Hulle het gemaakt soos Mooses gesê het. Die Heere het vir Aaron gesê, Jy en jou seens mag nooit wijn of enige ander alcoholische drank drink voordat hulle in die tent van ontmoeting ingaan nie. As jullie dit doen, zal jullie sterf. Hierdie is een permanente reling voor jou en moet ook dier toekomstige geslachten nagekom word. Jij is die een wat moet onderscheid tussen dit wat heilig en onheilig is, tussen dit wat rein of onrein is. Je moet ook al die reels wat die Heere dier Mooses aan die Israëlieten gegee het, vir hulle leer. Mooses het vir Aaron en sy twee oorblijvende seens, Eleazar en Itamar, gesê, neem van die graanoffer wat oor is nadat die hand vol vir die Heere gebring is met een vieroffer. Zorg dat daar nie sierdeeg in is nie en eet dit daar langs die altaar, want dit is baie heilig. Dit moet in een heilige plek geëet worden want dit is voor jullie en jullie nageslag gegee als jullie rechtmatige deel van die vier offers aan die Heere. Dit is die bevelen wat aan mij gegee is, maar die borststuk en die buit wat voor die Heere opgelig is, mag op enige plek wat rein is, geëet word. Dit is voor jou en je ziens en dochters gegee als jullie gereelde deel van die maaltijdoffers wat die volk Israël voor die Heere brengt. Die buit in die bors wat opgelig is, moet samen met die vet van die vier offer opgelig word vir die Heere dit zal voor altijd aan jou en je nageslag behoort, net soos die Heere beveel het. Toe Mooses navraag doen om te weten wat met die sonde offerbok gebeur het, het hy ontdek dat dit verbrand is. Hij het baie kwaad geword vir die twee oorblijvende seens van Aaron, Eleazar en Itamar. Waarom het jullie niet die sonde offer in die heilige gebied geëet nie, wou hy weet? Dit is immers een heilige offer. Dit is bedoel om die skuld van die gemeenschap weg te nemen en om verzoening voor die volk voor de Heere te bewerken. Omdat die bloed van die offerdier niet in die heiligdom en geneem is niet, moes jylle die vlijs in die heilige gebied geëet het soos ek jylle beveel het. Aaron het toen namens sy seens vir Mooses geantwoord, Vandaag het my seens beide hulle sonde offer en brandoffer vir die Heere gebring, het hy gesê. Hier die soorting het ook al met mij gebeur. Zou de Heere dit goed gekeer het as ek die een was wat vandaag die sonde offer geëet het? Toen Mooses dit hoor, was hij tevreden.